Sismo, Come Mi sueño es más alto que estos ascensores. Los pisos más altos se vuelven menores, causando temblores, vecinos que lloran. Mi oficio es hacerte volar en canciones. Sí. Bebé, mi oficio es hacerte volar en canciones. Difícil acá cotizar mis valores. Hicimos es sinónimo a demoliciones. Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así hasta el once. Me vino un ratito el 12 buscando niveles que ni el diablo conoce. Un piso más, piso más, piso más, piso piso piso Un piso más, Un piso más, piso Subiendo a buscar más misiones, las luna y soles me quedan cerquísimas. Haciendo que llueve, que lloren, buscando mejor aunque estén buenísimas. Digo, piso más, piso más, piso más, piso piso más, piso piso más. Me probó y quedó rotísima. Me va que no está apta para estar con Pase de una manera ridícula. Las fotos del balcón en bola directo para el titular. Ella tomando todo sin gesticular. Haciendo los servicios tiene una adicción testicular. Como señales de Bluetooth se quiere vincular. Buscando cómo cesar la aprobación de mi pulgar. Sus ganas de tumbar el club sin titubear. El fuego no la toca. Esta loca pareciera estar inífuga. Un piso más, un piso más, un piso más, piso más, piso más, más, piso más, piso más, piso más, piso más, piso Subiendo a buscar más misiones, la luna si solo me quedan certísima. Haciendo que yo y que llore buscando mejores aunque esté buenísima Digo un pise más, lubricada sin Parece una historia ficcional. Ella actúa que se va a casar, primera dama del transnacional. Que yo enamore no es intencional, aunque mi joya no le queden mal. Maldito hicimos es más que Macricia. Ah. Maldito hicimos y sus demoledores. La flecha llegó, la flecha salió, pegó en todos estos corazones. Se siente en el pogo el amor. Van años de estas reuniones. Museo de arte en renglones. Mi rima, mi vida y la de mis productores. Esto termina en la cima del zorra, que cielo cielo, mansión. Piso más, piso más, piso más, piso más, piso más. Un piso UN PISO MÁS, UN PISO MÁS, UN PISO MÁS, UN PISO MÁS, UN PISO MÁS, a buscar más misiones, las lunas y soles me quedan cerquísimas. Haciendo que llueve y que LLORE buscando mejores, aunque estén buenísimas. Digo, un PISO MÁS